بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu مwingi ورحمة mwenye kurehemu قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سَمَعَ imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada inaongoza kwenye uongofu kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu mlezi. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, na kwa hakika utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka kabisa ana mke wala mwana. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shaqata na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadhiba, nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uongo Mwenyezi Mungu. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna birijalin min al-jinni kufri fazaduhum rahaqa na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini kwa hivyo wakawazidishia madhambi wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba, nasi tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza lakini sasa anayetaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale wanaokaa kwenye ardhi au Mola wao mlezi anawatakia uongofu. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalika kunna taraiq qidada. Na hakika katika sisi wamo waliowema na wengine wetu ni kinyume na hivyo tumekuwa njia mbalimbali. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Basi mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada na hakika wamo katika sisi waislamu na wamo kati yetu wanaoacha haki basi waliosilimu hao ndio waliotafuta uongofu wa amma alqasiquna fakanu li jahannam hataba na ama wanaoacha haki hao watakuwa kuni za jahannam wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa na lau kama wangelisimama sawa sawa juu ya njia tungeliwanywesha maji kwa wingi لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ili tuwajaribu kwa hayo na anayepuuza kumkumbuka Mola wake mlezi atamsukuma kwenye adhabu ngumu. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu basi msimuabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, na hakika mja wa Mwenyezi Mungu aliposimama kumomba wao walikuwa karibu kumzonga. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah Suratul Jin imeteremka maka Mwenyezi Mungu mtukufu amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sura hii tukufu awafikishie watu aliofunuliwa yeye kwa wahi kwamba majini wameisikiliza Qur'an na wameitikia wito wake na kuwapa habari kwa yaliyowapata wapumbavu wao na wema wao na yaliokuwa kutokana na kukaa kwao kusikiliza kwa wizi na kufukuzwa kwao hivi sasa. Na aya za sura hii zinaeleza habari za hao wanaonyatia kwenye njia ya Uislamu na kuupinga na ikasimulia juu ya kuisafishia misikiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake na juu ya wito wa mtume kumwendea Mwenyezi Mungu na majini kumzunguka mtume na ikaeleza kwa kuwekea mipaka lipi aliwezalo mtume na lipi ambalo haliwezi na ikahadharisha wenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume watahadhar na jahannam na kubakia humo milele. Na mwishoe sura ikahitimisha kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyehusika na kuijua ilmu ya ghaibu mambo yasiyoonekana na humdokezea anayemteua katika viumbe ili awe ni mtume wa kuhifadhi wahi kwa kuulinda mpaka wafikishie watu kwa utimilivu na Mwenyezi Mungu anayajua hayo. Ewe Muhammad, waambie watu wako, nimepata wahi kwamba kikundi cha majini kimesikia kusoma kwangu Qur'ani. Nao wakawaambia wenzao, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya namna ya peke yake hatujapata kusikia mfano wake kabla yake inaitia kwenye uongofu na usawa kwa hivyo tumeiamini hiyo Qurani tuliyoisikia na kabisa tutamshirikisha Mola wetu mlezi aliyetumba na kutulea na chochote katika waja wake na kwamba hakika cheo na utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka hana mke wala mwana na hakika wajinga katika sisi walikuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mbali kabisa na ukweli na kuwa sawa. Na hakika sisi tulikuwa tunadhani kuwa haiwi binadamu au jini kumzuilia Mwenyezi Mungu jambo ambalo zilaiki naye kutifika nalo. Na walikuwako wanaume katika wanadamu wakitafuta ulinzi kwa wanaume wa kijini basi hao binadamu hawakuwazidishia majini la kuzidi uasi na ujinga na ujeuri. Na hakika majini walidhani kama mlivyodhani nyinyi yenye binadamu kwamba Mwenyezi Mungu hatamfufua yeyote baada ya kushakufa wala hatowaletea watu mtume yeyote wa kibinadamu. Na hakika sisi tulitaka kufikiria mbinguni tukakuta kumejaa walinzi wa kimalaika wenye nguvu na vimondo vinavyounguza kutoka upande huo. Na sisi kabla ya leo tulikuwa tukikaa pande za mbinguni kwenye makao kwa ajili ya kuchunguza habari za mbinguni. Lakini sasa mwenye kutaka kusikiliza anakuta vimondo vinamgojea kumzuia na kumteketeza. Na hakika sisi hatujui imekusudiwa adhabu kwa walioko katika ardhi kwa huku kulindwa mbingu hata ikazuiliwa kusikilizwa au mwana wao mlezi anawatakia kheri na uongofu na hakika miongoni mwetu wapo waliowema wacha Mungu na miongoni mwetu pia wapo walio kinyume na hivyo na hao ni walio wastani katika wema wao kwa hivyo sisi ni wa makundi mbalimbali na hakika sisi tumeyakinika kwamba hatutamshinda Mwenyezi Mungu popote tutakapokuwapo katika ardhi wala hatutamshinda hata tukifanya tuikimbie hukumu yake kwendea mbinguni. Na hakika sisi tulipoisikia Qurani tuliiamini. Na mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi hachelei kupunguziwa chochote katika mema yake wala kudhulumiwa kwa kuzidishiwa maovu yake. Na hakika kati yetu wapo waislamu wenye kuikubali haki na miongoni mwetu wapo wenye kuiacha njia ya uongofu. Basi wenye kusilimu hao wamefuata njia ya haki na ni wenye kufanya jitihada katika kuihiari njia hiyo. Ama majeuri walioiacha njia ya Uislamu basi hao watakuwa ndiyo kuni za jehanamu. Na hakika lau kuwa watu na majini wakifuata njia Uislamu wala wasende upogo wakaiwacha basi bila shaka tutawanywesha maji mengi yatakayoenea nyakati za haja ili tuwajaribu tuone vipi watavyomshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha. Na mwenye kukengeuka na ibada ya Mola wake mlezi atamtia katika adhabu ya mashaka asiyoweza kuyachukua. Na imefunuliwa kwangu kwamba kwa hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Basi msimuabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na imefunuliwa kwangu kwamba aliposimama mja wa Mwenyezi Mungu Muhammad katika sala yake akimwabudu Mwenyezi Mungu majini walijikusanya makundi kwa makundi wakistajabu kwa yaliyokuwa wakiyaona na wakiyasikia